życiu nie stanie Oprócz się wiara Ale mam więc Żyłby się On nawet zwiększy Nabrzeżam bezkrytyjskie Słyszy się często się, nie będą się, Nie będą się, Nie dodało się Bez ciała Nie lepiej przegadzać się Nawet już

就是不睬，我心甘情愿当唱的走火入魔。 zielona Leciał pies Leciał przez, przez drogę i pozwał mnie zaćpieć A jakiś głupi kucharz zerąbał go na śmierć a inny kucharz mądry, co dobre serce miał Postawił gdybs kamienia, Postawił gdybs kamienia dał, napisał Nadchodzi jesień, nadchodzi wrzesień A już żesień, Leciał pies przez drogę, nie wolno mieszać bez A jaki głupi kucharz zadam Bogu na śmierć miałeś, a innych leciarz mądry, co dobre serce miał. Postawił tu kamienia i tak to napisał. Leciał pies przez drogę i porwał mnie za ćwierć. A jak siedział na ogon i prostał, zerwał na równo, a wygryzał dwa. Na komórze mego przykryć ten, że go szeroko było śpiącym bez. Leciał pies przez drogę i porwał mnie za ćwierć. Jeden kucharz zadumał go na śmierć A inny kucharz mądry siedział z na oko Nie jeden spał, zerwę robił łapy Brzędzie otwła, tak opuścił nagle Leciał przykry sen, że uderzył Podłogi śmiercem wem Znajdział go na nasz salon, nie spał Zerwał się na równy łam, gdy się klasę Nagle rozbił przykry sen, że uderzył śpiącą dęb Siedziałbym na nocy, siedziałbym do nocy Za tym powodzę, że marzymy Wyjdziesz mowa, na wrócił dęb Kręcić się krysem, że uderzą po głowie śpiącym belgę Siedziałbym do nocy, jeden stanowić Będzie to ma wygrywa A ja wrócić może do współczesny sen Że uderzą po głowie śpiącym belgę Siedziałbym do na jeden pisać więcej Chcę dowiedzieć pewnie, że Cicho, kurwa, jebany kundle!